פרק י"ח: ויען בלדד השוחי ויאמר עד אנה תסימון קנצי למילין? תבינו ואחר נדבר. מדוע נחשבנו כבהמה, נטמינו בעיניכם? טורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ, ויעתק צור ממקומו. גם אור רשעים ידעך, ולא ייגח שביב אישו. אור חשך באוהלו, ונרו עליו ידעך. יצרו צעדי אונו, ותשליכהו עצתו. כי שולח ברשת ברגליו, ועל סבכה יתהלך. יוחז בעקב פח, יחזק עליו צמים. טמון בארץ חבלו ומלכותו עלי נתיב. סביב ביעטוהו בלהות, והפיצוהו לרגליו. יהי רעב אונו, ועד נכון לצלעו. יאכל בדעורו, יאכל בדיו בכור מוות. ינתק מאוהלו מבטחו, ותצעידהו למלך בלהות. תשכון באוהלו מבלי לו, יזורע על נבהו גופרית. מתחת שרשיו יבשו, וממעל ימל קצירו. זכרו אבד מני ארץ, ולא שם לו על פני חוץ. יהדפוהו מאור אל חושך, ומתבל ינידוהו. לא נין לו ולא נכד בעמו, ואין שריד במגוריו. על יומו נשמו אחרונים, וקדמונים אחזו סער. אך אלה משכנות עבל, וזה מקום לא ידע אל.